koga Allah te barka to Allah na pravi put uputi, taj je upućen i nikoga neće moći sto puta skrenuti. A koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, e, ti nećeš mimo Allaha naći nikoga da ga na pravi put uputi. A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E, mi smo pri neki sad vremena tako imali uzbunu ovdje u selu, Naime, dobili smo i vidjeli smo nekakve kolone, policijski auta, jesfora, odozdo, pa smo vas, ili tako, inšala, obavijestili. Ja sam htio da provućimo ezan, da izvršimo jednu probu, da vidim kako ćete se ponašati nakon zana, da kažem ezanu da kaže <clears throat> šta je problem. Glavno, eto, ovaj, neke su kolone ovamo došle do, do doma, esfor, šta li je, nema pojma šta hoće, uglavnom, eto, Zato smo vas i obavijestio da ste prisjebni da, da, ovaj, da radite i djelujete u skladu sa šerijetom. Tako, sa onim što sad u osnovi ovde u našem selu i možemo najmanje vrata, to je šta? Da savuramo. Pa Allah, molim da nas pomogne i da nas učusti i e, pogledajte kako Allah te bar zala iskušava. Za sekundu dođe iskušenje. Tako, odjedno, Hvala Allah, pa niko od nas nije pobjegao iz sela. I ovo je šara tačno. Allah, ali sela nagradi, ovo je zaista ovaj, tako, ovako iskušenje i dolaze. Znači, brat me nazvao i rekao, ja sam povjerovao odmah, nisam uopšte. I vidio sam, vidio sam kad sam izašao iz kuće nakon par minuta što me nazvao, vidio sam kolona ide dozdo. Ali eto, nek idu, idemo i mi, ide kolona odavde, odavde. Mi nastavljamo sa uh, našom knjigom La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Gledajte, braće moja. Kada se u šerijatu spominje akida, danas uh, vi ćete čuti dosta ljudi i daja uh, jedni drugima osporavaju i kažu on je pogrešne akide ili ima slabo akidu, ili ima dobro akidu, ima temelje, tako, ovo slabo i dobro akidu, teško da možemo definisati, tako? Zato što akida samo može biti ispravna i neispravna. Tako. Ali da čovjek ima jači iman i slabiji iman, to jest, to stoji. Tako. Sam je ovo iza rula, za kurakijeta. <laughs> pa, a, zato, braćo moja, mi ćemo ovdje, inša Allah, ono što je što čini akide, ili tako, njezini temelji, <clears throat> a to su imanski šarti koje ulema spominje, tako? I ovdje ćete vidjeti koliko je ljudi, pokušat ću vam objasniti, koliko ljudi napravi katastrofalan promašaj, smatrajući ili ljudi tako uče, je tako, e, da samo nauči da su imanski šarti, je tako, ili e, usulu din, tako temelji vjere, da je to sve što čovjek od sebe treba da ima u smislu da nauči na pamet i da to ponavlja. Tako. Kad bi to bilo tako, braćo moja, zamislite onda, znači kada bi ti postulati vjerovanja, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, vjerovanje u knjige, uh, u poslanike, u sudnji dan i vjerovanje da bilo dobro ili loše, šta god da dođe, tako, da je to naše vjerovanje u kader, tako, Kad bi to bilo samo e, puko vjerovanje. Je tako? Zamislite, evo gledajte sad. Vjerovanje u Allaha, to je stvar srca. Tako? Mi Allaha ne vidimo. Međutim, šta vam hoću pojasniti? Ali pogledajte sad vjerovanje u kader. Je li to samo stvar srca? Nije ni samo stvar srca na vjerovanje u Allaha, ali to je iman. To je akd. Akida je tako nešto čvrsto što je vezano. I kad se sveže čvor, nema više kidanja. Kad ti vjeruješ u kader, da sve što se biva, što biva bilo dobro ili zlo, biva lavoljom i određenjem. Tako, vidite ovdje razlike. Znači ono što ti se desi od dijela, je tako? Pa u pogledu ovoga, ljudi su debelo zastranili. Kada kažu da treba da žive, kažu moraš radit, moraš zaradit, moraš imat pare, je tako? I to su ispravni sebebi, to su mustehabi. Jel farz rad? Nije, braće, nemojte mi. Nije fard raditi je mustehab. Tako? Svi slušajte. A? Vidite nešto, znači, gledajte, i sad, deci ti se nešto dobro, to je dijelo, tako? I ovi ljudi, pozivaju se na, kad treba ono što njima osigurava i život, ka, još proglašavaju to farzom. Znači, farz je da radiš da bi mogao živjeti. Je tako? Kako ovaj čovjek vjeruje u kader? On ga je srušio u temelju. Šta je onda sa njegovim imanom? On vjeruje u Allaha. On kaže, ja vjerujem u Allaha, ali farz je rad. Prvo, što su ovo teške riječi. Tako? ove reči čovjeka izvedu iz vjere ko šale. Zamislite, je tako? Izvedu ga iz vjere, braćo. Ko samo može odrediti da je nešto farz? Allah te barek je ta'ala. Samo on ima pravo da naređuje i zabranjuje. A ti ono što je, i ono što ti Allah kao uzročnike naređuje da radiš da bi ušao u dženet, ti kažeš, ne moram. Jel da? Pet vakat namaza puta pet minuta je 25 minuta. Ti sve bacaš na uštrb 8 ili 9 sati rada i kažeš ja moram raditi jer moram živiti. Dobro, šta ćeš kad umreš? Jedni kažu ko je se odatle vratio. I ovo izvodi iz Pamtite dobro što vam govorim. Kad budemo radili, no tako, ovo ćemo razgrančavati. Jedne, znači u, u, u meselama imana i kufra za sekundu čovjek tako, da posumnja samo jedan harf slovo Kur'ana, on više nije musliman. Ako kaže da posumnja u kufr kršćana i židova, on više nije musliman, braćan. E, ovo je stvar akide. Je tako? Ona ovo čisti i blista. I razređuje. Zašto? Pa ćete vidjeti e, da ova da akida, tako. Zato što je njezina pozicija u islamu temelj na kojoj se dalje gradi kompletan šerijat. I ne postoji danas čovjek na zemlji koji neće ovim šerijatom biti iskušan. Tako. Kaže da vjeruje Allah, da mu je on Bog, da mu je gospodar i kad treba da mu se sudi, da mu sudi Allah, izbjegava. Je tako? A kad dobiješ kaznu i poziv za sud, u Maglaju ili negdje, tražiš u Lemu i tražiš kakvu ruh su imali nešto, tako, da jeftinije prođe. E, šta je ovdje problem? Ovdje je problem, braćo moja, upravo ova stvar. Dosta ljudi izbjegava šerijat riječima, tako, kelamom, pravdajući se ne valja ovo, ovo ne valja to, ne valja to, ne valja to, je tako? I vi ste se mogli uvjeriti u protekli 20 godina koliko ljudi, koliko su sve našli isprika da izbjegnu. Je tako? Zbog čega, braćo? Zato što akida nije dobila svoje mjesto. Zato se ono što je u našim sprsima, a to samo Allah zna, je tako? Nećemo moći sakriti braća. Tako. I ona zemlja, strah od policije i od esfora, tako, nije kufr. Jel' tako? Nije. To je ona strah, malo zemlja, ona, ali kad bi bilo kufr, znate ko bi bio nevjernik? Musa, ali i sela to sela, uć, to bi ga složilo. On u sebi osjeti šta? Zemlju. Ali to nije onaj strah, to je normalna strah koji je Allah usadio čovjeku. Ima malo, ali tako ono. Ali taj strah, ne, kad je on bude kufr? Kada taj strah bude na račun tvoje vjere. Primjer, sad evo ko što se sad okupila ova Esfor i policija, i sad oni idu na oku gore i mi izlazi iz mešćina, nećemo klanjati takšan, da oni misle da mi ne klanjamo i da mi nismo teroristi. E ovo je taj strah koji je kufr. Što? Koga te više strah? Znači, njih. Znači, fard robovanja Allahu si odbio iz straha da oni ne vide da ti robuješ Allahu. Koliko je danas, braćo moja, ovakvih strahova, koliko danas safovaca, tako, u, uperuju prstom u muđahide, Jel' tako? U muđahide Sirije, Iraka, Talibana, nije bitno. Zašto to rade? Zašto se oni prvi oglašavaju, braćo? Zašto? Da se operu svojim, tako, tagutima i svojim e, naredbodavcima, da oni nisu ti. Jel' tako? Mi se nikad nećemo odreći ni džihada, ni muđahida, nikad. Ali svi njihovi grešni postupaka hoćemo. Nekad nam je to i obaveza i vađe. Ali džihada i muđahida nikad. Tako? E, zašto akida, braćo moja, i ona kad je na pravom mjestu? Nužno iz nje proizilaze i ostali postulati, tako? To jest šerijat. Pa pogledajte kako danas ljudi, je tako, kada pitaš čovjeka, skoro smo se u ovo uvjerili, kada kažu za neku lemu da nije na merheđu. Prvo vidiš da čovjek ne zna šta je merheđ. Ljudi se mogu razići u merheđu davi, načina davi, tako. Ti smatraš da ćeš na televiziju, ja neću. Ja odam na radiju. Jel Ili, ne znam, nešto ili menheđ dave da u datom vremenu i prostoru želiš nešto uraditi što je apsolutno neispravno. Tako. Međutim, kada, kad ljudi kažu da je određeni alim nije više akide ili sunnata val džemata, to zaista mora imati šta? Jasne, precizne i jake dokaze. Jer došlo je do promjene akide, je tako? To je došlo i do promjena imana. Pa su ljudi fikske propise i ono što od fika, kad im treba gurnu da je to dio akide. Je li tako? Želiš i promijeniti stanje kod dotične osobe. To su neznalice. Neznalice većinom, ali ima oni koji znaju šta rade. Tako. Žele fik da gurnu akidu. A onda pozivaju nešto što je doslovce akida, što se predstavlja i zamotava kao da je to osnova vjere. A vidjeli ste kod uh, eh, EM tipa od prije deset, par godina, tako, istu stvar ovako je radio. Pa ga je to dovelo da je proizveo uh, meselu, samo njemu poznatu Asludin, koju nikad nije znao objasniti. Nikom. I to ga je dovelo do međusobnog vrijeđanja i tako dalje i tako dalje. Zbog čega vraćam? Zbog neispravne akide. E, gledajte sad. Kad vas ja pitam ko upućuje na pravi put, odgovor je jasan. Da tako? Allah, slušajte sad ajde. Kaže uzvišeni, o akidi govorimo. Kad je ona temelj, to je znak da je tvoja veza sa Allahom dobra. A samim tim, će na tu akidu se nadovezivati i njegovi propisi. A ono me kaže, koga Allah želi da uputi, on njegovo srce prema islamu raspoloži. Tako, e, eh, gledajte sad. Poslanik Ali Sratu Salam kaže da je islam vanština, djela. A iman je šta? Unutra. Pa poslanik se sve kaže, a ovdje Allah tebara tebara kaže, onome koga Allah želi da uputi, on njegovo srce prema islamu raspoloži raspoloži. Ko te to onda uputi na ispravnost tvojih postupaka? Ko? Allah. Ne treba ti šejh ni jedan. Ni jedan i tebi nije garant da ti ulaziš u džennet. Ni jedan, braćo. Ovo dobro morate shvatiti. Dobro morate shvatiti. Jer kad te Allah uputi, on te i uputi na koga? Na, na ispravnog čovjeka. Je li tako? Zato što ti hoćeš i on tvoje srce, jer Allah ti obeća uputu i onda ti dadne čovjeka koji će se povest prema Allahu. To jest dadne ti relativnu uputu. Ali prvu kariku moraš uraditi. Zašto? Jer kad bi mi pravdali šije, rafidije, murđije, havariđe, keranije, batinije, tako, zato što su eto krivi ševi što su zalutali, onda smo sami sebi zavljeli nož u leđa. <laughs> tako? Niko tebi nije kriv. Jer to što si zalutu, zalutu si puno prije tvojih dijela. Kod akide si zalutu. Pa te Allah prepustio. Jer si bio neiskren prema nje. Prema njemu. Jer da si bio iskren, vallazine džahedu, a one koji budu iskrene, stjeli prema meni, fina, kaže, ja ću, velehdina, po putama koji meni vodio put. Allah ne laže. Jel da? Laže li Allah? Ne laže. Znači samo sam sebe možeš obmanjivati. Ti istinu vidiš. U početku ona tebi bude prepoznatljiva. I braniš je ili ne istinu. I braniš je nekakvim pogrešnim gardom. Šta je znak da se brani batil? Nema do... Ja dokaza. Jeste razumili ovo? Nema dokaza. A može li šerijat bez Dokaza. <laughs> jel, jel to vjera koja nema dokaza? Ima li, to tako? Nije, vraćao. Danas sam vjeru vašu savršio. I blagodat prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ne fali ništa. Sve što nam treba, ima. Tako. Zato je, braćo moja, akida i šerijat su tjesno povezani. Tako. Niti akida može biti ispravna bez dijela, niti mogu dijela biti ispravna bez akide. Pa ako je akida ispravna, a ona je prva faza u tvom životu, i ona je osnova, ona je čvor, ona je akad, ona je to što te veže za obožavanje Allaha, ako ona bude ispravna, onda će i dijela šta biti ispravna. Jeste razumljivo? E, kaže uzvišenit. Man amila salihan min zekerin e, unsa, kaže, a onaj, ko bude, kaže, radio hajr, ko bude radio dobro, bio je muško ili žensko, tako? Šta kaže zvišeni? I onda, lahuva mu'min. <laughs> Zašto vam vjernike? Zašto nije ostavio uzvišeni? Ko bude radio dobra djela, bio muškarac i žena, ja ću kome su džene. Već, već, lahuva mu'min, a bude vjerni, zato što ima i munafi, i munafika koji rade dobra djela, vidiš ga, ko poslanika su bili, ili tako? Onaj se zaleti, kaže, sada uladi Muhammed ibn Abdullah, pustite ga. Abdullah ibn Abdullah, tako? Međutim, a vjernik je, a kida bude ispravna, tako? Kaže uzvišeni, mi ćemo dati da proživi lijep život. E, ovde sad, Hayatun Tayyiba. Kaže ovde sad dolaze lingvističari, kažu, kažu lijep život, vidiš, kaže, ima platu, ima auto, penzija, jel to taj život? Nije vraćao. Nije vraćao, vallahi, nije. Zato što Allah tebi u zakidu ne vezuje dunjalu, nikad. Šta ti je? Ko radi dobra djela, jel, a ima zgradu, kuću, mu, nije to Allah rekao. A mu'min je, a nije radnik, <laughs> inženjer je, stolar je, ne, mumin je. I ovo je jasna osnova, tako? Da ima čvrstu akidu, Allah kaže da ćemo mu da proživi lijep život. Zato ova akida, šta ovo znači? Hayatan tajba. Na dunjalku lijepo i na onom svijetu. Nemaš nikad problem sa propisima. E to, to znači. I u stvari nemaš nikad problem sa Allahom. Je tako? Nemaš nikad. I kad i pogrešiš, ti opet imaš čvrstu vezu koja te veže sa tvojom gospodara i znaš da će te on uputiti. Koliko ste puta čuli, kad vas je Allah tek uputio, ništa znali propise, ništa. Ne znam sad za vas, ja sam bio poput ovaj Ebu Džehla. Ništa nisam znao, subhala. Međutim, kad mi Allah otvorio prsa, prvo što mi nam tako, Prvo, hodi, hodi ovdje kod Amđe sjedi, hodi, hodi ovdje. Prvo što mi naupada tako, naupala mi je da mi je klanjat. Da mi je u džami, da mi je seždu. Pa sam onda stio da mi je iću bočinju, tako? Da mi je iću bočinju. Zašto? Tada bili gore Arapi, je tako? Koji god je Arapa ugledam, ma meni svaki drag, ma meni srce puca za njim. Meni samo da ići, problemi sa ženom, materom, a sve ja napuštam, samo idem gore. Tako? srce i odmah da ti je pogrit na Allahovom putu. Da ti je dat život, da ti je, tako? Grijeha očišćen, ili tako? Međutim, kako, i onda sjeća to se prvih namaza, sjeđete duge, tako? Noćni namazi, to su suza, suzu goni, jel da? Dugi, a sve što više ideš, treba da bude jače, ono sve slabije. Ima tu jedna stvar a, koja je, tako, očituje se, veći, tad u to vrijeme veći ti je strah bio da Allaha. Jel da? Već i treba da laje onda ti bi da ste rekli na glavu se sultera, da glavu odmah idem ako je to propis. Tako? Međutim, e, čovjek kasnije spoznaje fik i uči svoju vjeru i onda vidi e, tako, neka sa svojim postupcima zaista mogu smijat. Ja sam potirao vrat, braćo moja, dugi 7-8 <laughs> godina. Dok me nisu ugledali jednom u džavi, što to radiš? Što? Uzmam abdest. A Lola ti ga je uzao i e, onda to puca onda iza vrata. Ma, je li tako? Ne znaš, ne znaš. Pa eto, opet Allah te bar tala uputi, pošalje ti čovjeka da te ispravi. Zaista, kome Allah želi dobro, dadne mu nekog da ga poduči vjeri. Je li tako? To je hadis. Kome Allah hoće hajer, dadne mu da ga poduči. A kome neće, oduzme mu sve ono što je dobio. Ne da mu nikoga. I onda sam idi. Možemo li sami? Ne možemo, braćo. Tako mi onoga u čije ruci moja duša, da nije ljudi koji su svoj život dali za ovu vjeru, mi i danas ovdje ne bi sjedli. Oni ljudi koji su poneli emanet i dostavljali širom i dijem svijeta, da nije njih bilo, da ja i uleme, mi bi danas bili kod druga Tita u partiji. Je tako? Da Allah sačuva. Zato Allahu dovimo za njih. Da dobiju nagradu sve ono što su nas podučili. I oni što su njih podučili. I oni njih, i oni njih, i oni njih, i sve do poslanika. Sve njemu ovo ide. Ali i salatu veselam. Je tako? Od njega je znanje koje se nasljeđivalo do dana današnjeg. Pa braćo moja, eh, Allah te barake ovde, te barake tala kaže u suri Nahl, da će dati da prolijepi, da će vjernik proživi lijep život. Ova akida, ona ima, braća moja, i svoje plodove. Ima ciljeve, tako? Da ti učini prsa prostranim. Da ne napravi od tebe zbunjenog čovjeka, tako? Da ne napravi od tebe čovjeka koji jednostavno želi da svojim strastima prilagodi ovaj danjaluk ili vjeru. Naprotiv. Naprotiv, ona radi suprotno. Ona pravi barijere svemu onome što može da je sruši, a to je tvoj ihlas. Je tako? Da sve ono što radiš u životu, da radiš Allaha te barke u tala radi. Zato uh, onaj hadis, kada se ovdje še podučavao, inem el amalu bin jad, zaista se djela vjeru prema namjerema. Pa ljudi su i ovo pogrešno tumači, tako? Koja djela? Ona koja su ti naređena da radiš, bolan. Tvoj farz, tvoj zekat, tvoj džihad, prema namjeri. Ako se time namjerio Allahovo zadovoljstvo, blago tebi. Ako si namjenio nešto drugo nanijetio, to ćeš dobiti. Zato je teže na nanijetiti nego uradi djelo. I kažu islamski učenjaci, sjećate se kad je še govorio da je ovaj hadis dvi trećine vjeri. Govori zašto? Pa pogledajte kako je težak. Znači jedna trećina vjere neka su propisi, a dvije trećine, ali tako, su nijeti sve vezano za ovo, sve akida. I svako će dobiti prema onome zašto je nešto nanijetio. Pa se neće moći niko sakriti. Ni ja, ni ti, brate moj sestra. Tako, više ljudi koji će biti otkriveni na sudnjem danu. A znajte dobro, onaj ko bude razotkriven da je lažao na sudnjem danu, više nema spasa. Nema više spasa. A onaj ko bude otkriveno ovdje, on ima nekakvu šansu da se popravi. Ali na onom svijetu više nema. Zato možemo lagati jedni druge i varati jedni druge. Međutim, kada a, osinje a, gnjezdo ili košnica, pčele su dobile sve svoj zadatak. Klasični šerijat. Uzvišeni kaže, pogledaj kako je gospodar tvoj pčelu nadahnuo. Pa idu dvije tačke, tako naravno. Idi, stazama gospodara svoga poslušati. I pravi sebi u dubovima i onome što ljudi pravi. I njihovi, kaže, utroba izlazi piće koje je ukusno onima koji ga piju. Nije. Nadahnu Allah pčelu, gledaj, životinju. Nema razuma. Allahu ekber, nadahnu je. Pa šta onda da radi sa nama? Nije Allah prevarant, ne uzubila, da ćete uputiti da ti kradeš, da lažeš, da varaš, da bespravno ubijaš. Nije te Allah na to uputio. A, a, ne, nikad. Nego on kad uputi, uputi na praštanje, na samilost. Je tako? Ne upućujete Allah na sržbu, valjda. Nije. Na otvorena prsa. E, ovo je lijep život, braćo. Jer nešto da se vjernik ubio. Ubio i sovi kredit, mikro, tikro, pikro, grup, pištolj u glavu. To rođo. Nisam ti ja kriv. I oni kod nas, i niko je ne pomiješa da se ubil, tako? E, to je ta lijep život. Niko je ne pomiješa da uradi zinalu. Kad kažem, ne pomiješa, u misao može doći. Tako, woman, surprise, <laughs> može doći. Ali ne pomišljaš ono da kažeš šta da je noćas idem u magla i žintra. Ima gdje, to nema. Inša Allah. <laughs> Barak je tako? Ali, tako, vidi, dobro je što se smijete. Tako, zašto? Zato što, e, kad vam ja spomenuo sad, kažem neodubila, hajmo obožavati horoza. Kokuš. Cvjeslo, kipa. Tako, čovjek se, zašto, zašto sam rekao dobro je što smijete? Zato što, akida, tako, ko tebe ima mjesto i to je odmah što si prvo bježi, bježi budalo jedno. Tako je Ibrahim radio. Ali sad to selam. Jeste razumeli šta vam govorim? Znači, kad je zdrava akida, ovako se reaguje. E, slušajte. A kad su grijesi u pitanju, i kad ti se spočitava i kaže da si pogriješio, a jesi, i počneš se bunit, počnete srđba fatat, e, to je problem. Što i sad ne kažeš, on tako, za širka sam ti rekao, hajmo obožavat kokoš, smiješno. A kad ti kažem, Nemoj da varaš. On, nisam ja, znaš, on, on je mene ono. I to tad reci jesam. Pa tako? E, ovo što, kad nam se ovo desi, znači polako su grijesi počeli da se lijepe po srcu. Onda treba reorganizacija. Jer grijesi, oni zamotavaju srce, a ono traja akida, hudnica. I ona sad izađe nekad. Pomiri, odbranite, pa ti opet ona zatvori Ona se migolji iznutra, hoće da izađe. Prosto ne obriši me, ne vidim. Tako. Međutim, Rana Allah, kulubi ima kanjoj sibun, a ono što su radili, preklo je srca njihova. Grije. E zato se grijeci množe. Topi po čovjeku, topi, topi, topi. I kad god te srđba mini, a griješiš, to je radi grije. Radi grije. Jer šta ti u stvari braniš? Jel tako? Kad sam spomenuo kipove, nasmijali ste se. Ovo treba se više onda nasmijat, kažem, nemoj lagat. Što se treba grotom nasmijat. A neću da laže. Međutim, hoćemo mi nekad, nećemo slagat, ali e, hoćemo malo <laughs> hoćemo malo zavrnuti, ono, dvosmislom, znaš. sam ja, znaš, nisam ja mislio to. <laughs> Tako. To je, to je, vraća moja, zbog grijeha. To je zbog grijeha. Ne sumnjivo, to je zbog grijeha. Zato, e, Akida je znači osnovi temelj na kojoj se nadograđuje šerijat. Gledajte akide poslanika ali sa selam, da tako. Njegova akida je bila prostrana prsa, molim Allah da nas proživi sa njim. Nasmijan uvijek, vedar. Uvijek spremano <laughs> je Jel tako? To je sigra poslanika. Uvijek spremano prosto, tako? Ali kad se ljuti, ljuti se Allah radi. I onda kad je kad se dira vjera džematov nema igre. Završeno, tu su grance. Ali stvari koje su mogu se oprašati, Allah radi, on je to radio. Pa i kad je imao priliku da kažnjava, u većini slučajeva nije kažnjava, oprašto bi. Pa je ova akida, je tako, takva prostrana i lijepa došla i do nas, do nas ovde. Tako. A da je poslanik ili sve to redom mlavio sve, šta bi do nas došlo? Ne mogu ga opisati kao zulumčara, kao ne može. Jer ga ljudi kažu, kako ga najviše, to je srž davi. Kako ga najviše opisuju, kaže, on bi nam oproštu. Ko ne mogu da vjerujem da mi je oprostio. Ratovao sam protiv njega. On prešao preko svega. Među svojim ashabima ponašao se isto kuda, su, kuda je od njih. U smislu, kuda nije poslanik. Je li tako? Ničim. E, braćo moja, ovako treba kad pogledate učena čovjeka, alima, tako, šehove. E, tako oni kad se smiju, kad rade, kad hodaju, tako. To je to nasljeđe poslanstva. E, tako, je zgrovit govor i da ne, i nemoj lagat. Jer neće, evo sama bin Laden, Allah mu džene dao. Zaista, braćo moja, zaista ja ne znam, ne znam da je iko za njega rekao da je lažao. Bilo je od strane uleme nekakvi stvari, pripisivali su mu havari i tako dajte, je tako? Ali je li ste ikad čuli da je rekao ne, za njega da je on čovjek lažao? Nema. <laughs> Nema, vraća. Kad se nasmije, kada govori sa malo riječi, puno kaže. E to je poslanička misija. Zato nama treba po tri sata da neku stvar. A kad sjedne Alim, on dvije rečence kaže i Rekne što je rekao, tako? I onda ti kroz njegova usta, kroz njegov govor, da tako, puno vidiš koliko puta smo čuli kada neko uh, govori neki ajet, jel tako, da Allah te bar kretala, ovaj, da i nagradi sve, pa ti kažeš kada sam prvi put u životu učio. To je prvo znak upute. Ali znak upute sebe je taj čovjek. Njegova iskrenost je bila uzrokom da se ta iskrenost širi da ne ostaneš bitan ga lažom ili zapečećen nečim, omeđen nečim. Jer Allah kad hoće te ostramoti, on te omeđi nečim. I ko prvi za tebe kaže za to? Jer nije bitno šta kaže se za tebe. Ovo zapamte dobro. Nije bitno šta se kaže za tebe. Nego je bitno ko kaže za tebe. Je tako? Nemojte ovo zaboraviti. Znači, kad onaj, ako je čovjek od znanja rekao za tebe nešto, onda se samo možeš da sjedneš u prašnu i ko koka, da se ono blato uvaljaš i šuti i čekaj, tako. Ali kad mi o između se nešto govorimo, mi o mesele počne razdživa, to nemojte puno. Zdravo za Međutim, kad kaže čovjek, kad te saša i kaže čovjek uzmanja za tebe nešto, e onda se trebaš dobro preispitati. Jer oni, u njihovu iskrenost ne sumnjamo, Oni su dobro namjerni. Živote su potrošili po zatvorima, ali tako? Za tebe i za mene. <clears throat> Da bi nas poručili. Tako. Zato je, braćo moja, uh, akida je osnov i temelj na koji se nadograđuje šerijat. Pa koliko god budu ispravna akideska uvjerenja, toliko će biti i istikamet, ali u Allahovoj vjeri ispravno. Ponovit ću. Znači, koliko god bude akida ispravna, toliko će biti i istikamet, ali istikamet u Allahovoj vjeri, nije u istikamet u Allahovoj vjeri, i on će biti ispravan. Pa kaže uzvišeni, inna ladine kalu, oni koji kažu, Rabbun Allah, naš gospodar je Allah, summe ste kamo. I zatim istraju na tome. Tako? Subhanallah, slušajte, braćo, dobro ovaj ajed kaže uzvišeni illa alladine kalu rabbuna Allahu thumme steqamu oni koji kažu naš gospodar je Allah i mi ćemo slobodno prevesti i umru na tome umru na tome šta ovo znači još smo živi još ovo kod nas thumme steqamu a ovaj istikamet može biti poljuljan ne do a tako međutim kad umrimo e onda će nam ovo thumme steqamu dat vizu za ulazak u džennet. Zato kad kažemo da je naš gospodar Allah, ne smijemo se bojati policije. Pitao sam jednog od dječaka, sreo sam ga, mali Halid, dio, ne vidim ga, Mohamed. Sreo sam ga, trči odozgo ozgo, prije akšama kad smo krenuli da idemo u sustret policiji. Ide on odozgo, trči, rekao, sine, selam, alekom, alekom, selam. Alekom, selam džez bio kaj, išao sam babi red, ide odatle specijalci da idu. Tako li tebe strah? Nije. Nije me strah, imam drvenu sablju. Tako si ne bude pravio gluposti slučajno. Tako, ovog nisam vidio, ali vidim da je sjeno pridio. Ali ovako bi djete odgovara. Ovo djete samo treba usmjeriti. Je tako? Allah, molim da bude vojskovođan. Da mali bude vojskovođa vojske i da ne bude sramota umeta. Da bude vojskovođa u pravom smislu riječi. Tako, da on to zaista, jer sad kad mu usadi, sad kad njega nije strah. Pazite, što će se boja policije? Što će se bojati? Jer tebe strah policije? Vidi ga, ovaj se smije. E, takva... <laughs> Ovakva nam generacija treba. On se samo treba bojati Allaha. Sad kad mu to središ, nemoj skidat. E, to je akida. I onda mu dati ispravne smjernice. Da ga ova akida ne ponese, pa da on misli da je neko i nešto. Tako. Često se, desi braćo moja, da se e, znaju, pona, znamo ponašati. ne bilo, ko židovi? Tako. Nama daje da prođemo gradicu, da nas niko ne dira. Gdje god da dođemo nas ne može tako. Ne može, tu nije taj put. Tako. Kao da, i onda, da nas niko ne vređa. Jer smo mi kao skupi kod Allah njegovi robovi. Pa dobro, brate moj, sve što si skuplji, bit ćeš više iskušan. Ti izdrži, kao što su izdržali poslanici. Izdrži na onome, nije ponižavanje da te ubije. Nije ponižavanje da te pati, jel tako? Ali ponižavanje kad ti uzmiješ Allahove propise u svoje ruke i onda ponižavaš. Onda i ne vidiš šta radiš, jel tako? Onda si ponižen. Zato e, oni koji imaju tako ovu akidu, nema nikakve sumnje, braćo moja, da će biti nagrađeni šerijaskim propisima koji će ih usmjeravati, a kojima će Allah, inša Allah, ta'ala biti zadovoljan. Kaže, o Sufjana i Abdullari, Seka Fijara, djelovanom, se prenosi da je postanic sve, da je rekao, Allaho posljedniče, slušajte ovo, reci mi nešto o islamu što posle tebe neću nikog više pitati. Ovdje ćemo se samo malo osvrnuti kakva je bila akida i koja je bio ihlas kod ashaba. Kaj e, reci mi nešto u islamu što neću poslije tebe nikog više pitati. On poslije celem kaže, reci kaže amen tu billahi, ja vjerujem Allah, kaže se umjesto kamo, a zatim vi strajali sebe. Samo rekao dvije reči. I gledajte, braćo moja, dodatna pod pitanja u akidi, je tako? A, kod onoga koji sluša, onoga koji pita, mogu kod čovjeka pokazati da li on ima devijacije kod sebe ili nema. Tako, kad čovjek postavi pitanje, ko što jedno vrijeme dole kod nas bilo pitanje, prošireno kod jednog vrata, on je sve živo pitao, zato što mu se srce nikad nije smirilo, kaže, pitanje glasi, gdje a, na sjevernom polu je dan stalno, i ova, a ovamo do, sve na noći dana. I on kaže, a Allah se spušta a, na zemaljsko nebo, zove trećini noći. Kaže, šta je onda tam? Zar Allah nije tam? Ovo je, braćo moja, katastrofa u samom temelju. Lej se ke misliš, evo evo se bilo Niko nije kao on, on sve čuje i sve vidi. Kul hu vallahu ehad, reci on jedan. Nije rođen, rođen. I onda, jedno od Allahove uzvišenih imena je da on taj koji sve mo, sve može. I ti se pitaš gdje je Allah kad je tamo da. Gledaj ovo. Šta je ovo, braćo moja? No, ne bi bio problem da je čovjek pitao samo jedno nego je pitao jednom, pa ga je šeh odvratio toga. Pa drugi put, drugog šija, treći put, četiri put, htio je da ovim pitanjem ispane pametan. Tako, ovo su vrste pitavca koji daista ispanu glupi. Jer ovo je pitanje, Allah uzvišeni odgovara svima, kada pitaju nešto, uzvišeni kaže, reci Mohamede šta? A, on neće biti pitan za ono što radi, a on će biti pitan. Tako, to je bio Allahov odgovor E, svima, svima onima. I pogledajte kako su asabi postavi pitanje i više nema pod pitanja. Tako. Zato sam vam spomenuo na početku kada je ovaj EM uh, e, proizveo taj, uh, tu meselu aslu dina osnove vjere i onda na tome gradio šerijan. Tako. Kako ćete prepoznati da su ljudi bliski ovome u bilo kojem propisu prepoznaćete i tako što šta počinju tekvirit ljudi. Znači, to je znak da su određenu meselu, da ih smatraju da ona od osnovi šta vje? Vjeri. Ovo kad vidite, ovo je debel poremećaj. On nije toliko opasan u ranoj fazi. Međutim, kada čovjek koji je 15-20 godina u islamu, nakon 20 godina ovo sebi postavi kao pravilo, Pa tako, da je to osnova vjere i ako ti to ne uradiš ili ne, ili, ili, ili, ili, ti si nevjernik ovo je znak sigurne propaste vraću. Nikakve sumnje nema. Zato Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas uputi sve napravi put i da nas vodi putema koji njemu vode, da nas sačuva šrra ovih taguta, da uzdigne islam muslimane, da mi budemo sebevom upute ovoga naroda i sebevom čuvanja imana i tevhida, Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne džihad i muđahide gdje god živjeli, radili, borili se. Allah molim da oprosti svim muslimanima, da pokrije njihove sramote i da nas uvede u džennet. Zajedno sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhaneke Allahume i bihamdik. Ešhedu ila ila anta sajfurke vana tubu lijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.